تعالى كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا طيب آه، ثم قال الناظم كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا vile vile man na tufidani ma hayo maneno yote mawili hizo lafzi zote mbili zinafidisha kwa pamoja kula la umum kila moja katika haya mawili ala umum yani man inakuwa inafidisha ala umum kadhalika ma inakuwa inafidisha ala umum ya ukhayya fasmaa ewe ndugu yangu sikiliza man na ma hizo herufi mbili au hayo maneno mawili wenyewe wanasema sio herufi wanasema uh, majina hayo majina mawili mali wa ma hayo majina mawili yanakuwa yanafidisha al-umum ya ukhayya fasma eh ndugu yangu sikiliza ذكر الناظم في هذا البيت صيغتين من صيغ العموم ذكر الناظم في هذا البيت صيغتين من صيغ العموم ذكر الناظم في هذا البيت صيغتين من صيغ العموم kataja annadhmu katika hii bait siga mbili katika siga za al-umum ametaja tano lakini katika hii bait ametaja ngapi mbili kwa pamoja siga zenyewe ni man na ma man na ma طيب من وما من وما تستعملان تارة موصولة من وما تستعملان تارة موصولة وتارة شرطية man ma tustamalan taratan mausula wa taratan shartiyya man lafdhi ya man jina la man kadhalika ma tustamalan haya maneno mawili hayo majina mawili yanatumika taratan muda mwingine mausula ikiwa na maana ya mausula man kuna wakati nakuwa na maana ya mausula ikawa na maana ya alladhi kadhalika ma kuna wakati nakuwa na maana ya mausula ikawa na maana ya allati au allati wa taratan sharutiyya na muda mwingine inatumika kama sharti na muda mwingine inatumika kama sharti kwa hiyo wa fi kila istimalain wa fi kila istimalain وفي كلا استعمالين وفي كلا استعمالين وفي كلا استعمالين تفيدان العموم تفيدان العموم na katika matumizi yote mawili yanafidisha al-umum yani man inakuwa inafidisha al-umum sawasawa inakuwa ni mausula na inakuwa inafidisha al-umum sawasawa inakuwa ni shart kadhalika ma inakuwa uh, inakuwa inafidisha al-umum inapokuwa mausula na inapokuwa katika hali ya shart nabda biman nabda biman man موصولة من موصولة من موصولة مثالها مثالها قوله تعالى مثالها قوله تعالى قد أفلح من تزكى قد أفلح man tazakka man inapokuwa mausul mfano ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka qad aflaha man ay alladhi tazakka amefaulu yule ambaye mwenye kutakasa nafsi yake man zakaha man tazakka imekuja man tazakka na man zakaha ah imekuja hivi imekuja kad aflaha man zakka imekuja kad aflaha man tazakka naam hapa ndio sema kad aflaha man zakka ni mfaulu yule ambaye mwenye kuitakasa hiyo nafsi wa kad aflaha man zakka man tazakka ni mfaulu yule kadhalika uh, inaweza kawa na maana ya mwenye kutoa zaka au mwenye kutakasa tayyib kwa hiyo man katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kad aflaha man zakkaha au kad aflaha man tazakka ni mausula ikiwa na maana alladhi kad aflaha alladhi tazakka au kad aflaha alladhi zakkaha amefaulu yule ambaye mwenye kuitakasa kila ambaye mwenye kuitakasa amefaulu kila mwenye kuitakasa amfanyaje amefaulu kuanzia wakati huo mpaka leo kila mwenye kujitakasa mfanyaje amefaulu na ndio maana kwamba ni dalili zinazotumika kuelezea matukio yote ambayo yanatokea katika dunia na mtu anapokuja kuzungumzia maudhui za namna kama anakuja kutumia dalili hizi hizi anazungumza na watu wa kwao hata watu wale ambao naingia lakini tu muhimu awe na sifa ya man tazakka au man zakkaha anakuwa anaingia ndani yake kwa hivyo kwa sababu pale man inakuwa uh, na maana ya mausul ambayo ni katika alfadh alumum au katika sifa ya umum ومثالها شرطيه ومثالها شرطيه ومثالها شرطيه na mfano wake inapokuwa katika hali ya sharutia wa mithaluha sharutia na mfano wake inapokuwa katika hali ya sharutia قوله تعالى لقول yake Allah subhanahu wa ta'ala قوله تعالى لقول yake Allah subhanahu wa ta'ala ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na mwenye kumcha Allah mwenye kumwogopa Allah anamjalia yeye matokeo mazuri yule ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia matokeo mazuri kwa hiyo man hiyo imekuja hapo katika hali ya sharufia kwa hiyo inakuwa inasidisha alumumi kila mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anamtakia yeye na kumjalia yeye matokeo mazuri kila ambaye anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anamjalia matokeo mazuri nantakulu ila ma tunahama kuhamia kwenye ma ma mithaluha mausula ma mithaluha mausula ما mfano wake inapokuwa mausula ma mithaluha mausula ma mfano wake inapokuwa mausula qauluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala qauluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi ومن التجاره قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره سمع ما نوامبيه ما عند الله يا ليليوكو الله ما عند الله يا ليليوكو الله خير نبورا خير نبورا من اللهو ومن التجاره كلكو لهوي na kuliko biashara kuliko mambo ya na kuliko biashara kwa hiyo yale ambayo yaliyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora ikiwa ina maana kwamba kila ambalo liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala au yote ambayo yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko lahwi na kuliko tijara kadhalika pale ambapo Allah anasema la a'budu ma ta'budun siabudu wale Mungu ambao ni mnaabudu la abudu ma taabuduna siabudu ile miungu ambayo nyinyi mnaiabudu siabudu miungu yote ile ambayo nyinyi mnaiabudu sio sawa jua mwezi mti bahari mto kila ambacho wao walikuwa naabudu mtume sallallahu alaihi wasallam la aabudu ma taabudun siabudu kile ambacho nyinyi mnakiabudu au siabudu wale ambao ninyi mnawaabudu kwa ni lafzi ambayo imekusanya kila kitu kila kitu ambacho wao walikuwa wanakifanyia ibada mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma a'budu ma ta'budu ومثالها شرطيه ومثالها شرطيه na mfano wake yani mfano wa ma inapokuwa sharutia ومثالها شرطيه na mfano wake inapokuwa sharutia qauluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala qauluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wama anfaqatum min nafaqati wama anfaqatum min nafaqati wama anfaqatum min nafaqati au nadhartum min nadhri au nadhartum min nadhri au nadhartum min nadhri fa inna allaha ya'lamuhu fa inna allaha ya'lamuhu wama anfaqtum min nafaqati na kile mnachokitoa chochote mnachokitoa miongoni mwa vile mnavyovitoa katika nafaka au nadhartum min nadhrin au kile ambacho mlichoweka katika nadhiri fa inna allaha ya'lamuhu hakika allah anajua kwa hiyo ma hapa imekuja katika hali ya shartia kwa hiyo chochote ambacho mtu anakitoa Allah anakuwa anakijua na nadhiri yoyote ambayo mtu anakuwa na iweka Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anaijua نعم قال ابن رحمه الله تعالى ومثله المفرد إذ يضاف حقا هديت الرشد ما يضاف طيب ثم قال الناظم ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف ومثله na mfano wake hivyo hivyo na mfano wake yani mfano wa hayo ambayo tulioeleza katika kufidisha al-umum wa mithluhu na mfano wake al-mufradu idh yudafu lafdh ambayo ni mufrad inapokuwa inafanyiwa idafa lafdh ambayo ni mufrad inapokuwa inafanyiwa idafa المفرد المضاف لفظ yenyewe ni mufrad halafu ikafanyiwa idhafa eh, fafham hudita rushda fahamu wewe talib ilm fahamu wewe msomaji hudita rushda uongoze uongozwe katika uongofu au umeongozwa katika uongofu ما يضاف يعني ينفعوا يضاف ما يضاف يعني ينفعوا يضاف يعني ينيongezewa katika haya ambayo yametajwa fahamu na haya ambayo yanaongezewa sasa hivi ذكر الناظم في هذا البيت الصيغه الخامسه من سياق العموم ذكر الناظم في هذا البيت الصيغه الخامسه من سياق العموم ذكر الناظم في هذا البيت الصيغة الخامسة من صيغ العموم وهي المفرد المضاف ذكر الناظم في هذا البيت الصيغة الخامسة من صيغ العموم وهي المفرد المضاف وهي المفرد المضاف لما ametaja الناظم katika البيت siga ya tano katika sia za umum nayo ni al-mufrad al-mudaf lafzi ambayo ni mufrad halafu ikafanywa idhafa ikafanywa idhafa وهي المفرد المضاف sio min mufrad وهي المفرد المضاف ni mufrad ambayo imefanywa idhafa طيب المقصود بالمفرد المضاف المقصود بالمفرد المضاف ما كان للاستغراق المقصود بالمفرد المضاف ما كان للاستغراق المقصود للمفرد المضاف ما كان للاستغراق مقصوديه ya hapo tunazungumzia masala ya alfadh al-umum ila al-mufrad al-mudhaf mufrad ambayo imefanywa idhaf pale inapokuwa ni kwa ajili ya al-istighraq kwa ajili ya kukusanya kwa ajili ya kukusanya kila ambacho kinastahili kuingia katika eh, hiyo ambayo imetajwa مثالها قوله تعالى مثالها قوله تعالى فنواك لقول الله سبحانه وتعالى مثالها قوله تعالى فنواك لقول الله سبحانه وتعالى ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان تعدوا نعمه الله la tuhsuha mkihesabu nyema za Allah hamtuzimaliza mkihesabu neema za Allah hamtozimaliza neema neema ni moja neema moja almufrad hiyo neema ni almufrad lakini ikafanywa idhafa kwa lafdhu ya jalal ambayo ni Allah in ta'uddu ni'matallahi mkahesabu neema za Allah tunasema neema za Allah kwa sababu hiyo neema ni moja lakini imefanywa nini idhafa kwa hiyo inakuwa ni neema nyingi mkahesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamtuzimaliza wa in ta'uddu fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha na ikiwa mtahesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamto zimaliza zote yani mkahesabu mkazimaliza kwamba hapo tulipofikia sasa hivi tumemaliza neema za Allah la tuhsuha hamto zimaliza kwa hiyo ni kuonyesha kwamba e, hiyo lafzi ambayo ni mufrad imefanywa idhafa kwenye lafzi aljalala ikawa na maana ya alaumu kwa hiyo hiyo ni sifa ya tano miongoni mwa sifa ambazo uh, anadhimu amezitaja katika hizo beiti nne ambazo amezitaja katika hizo beiti nne pale alipoanza kusema wa al tufiru kulla fil umumi fil jam' wal ifrad fi siyaq nafi tuhtu al umuma aw nahi kadhaka man ما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد idh yudhafu fafahamu hudita rushda ma yudhafu lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba uh, haya masala ni katika usul al lakini Sheikh rahimahullah akaja kuunganisha katika alqawaid qawaid kwa hiyo kwa juma hii ya leo tunasimama hapa tutaendelea Ijumaa ijayo insha Allahu subhanahu wa ta'ala